Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 31, 314 Nahalal bilang ikatatlumput tatlong banal na papa si Pope Sylvester I. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na nagsuot ng papal tiara o corona at nagdiwang ng First Ecumenical Council – sa dalawamput isang taong panunungkulan, kanyang ipinag-utos bilang banal na araw ang linggo para sa pag-alala sa resurreksyon, nilika rin niya ang Iron Cross na mula sa orihinal na pakong ginamit sa Panginoong Heso Kristo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.